डचल ख़ुदाे आवाज़े हा लह नदी मादा हले जल झलक मू सुे तूं राज राज के आवाज़ अखीर ने आंदीर तूं ठाहंदी मूज लाल दुखां देजा जान तूं ॾे झल झल के